وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine, ni ljude, osim da me obožavaju. Pa šta se može desiti ako ljudi okrenu leđa Allahu tabareke wa ta'ala? ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Oni koji okrenu leđa Kur'anu, njima je potišten i ponižen život. Svjedoci smo, draga moja braćo, ovih dana veliki nevremena, veliki katastrofa. Eno Rusija gori, čudno. Rusija koja je puna vode, i puna snijega i hladnoći. Ali kad je Allah Đelešanu hoće da nekoga kazni, on samo kaže kun fe je kun, budi i ono bude. Eno Pakistan, 4 miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom. Evo krajina, vidimo ovih dana kako Allah Đelešanu šalje kazne da ljudi lopatama led poput jaja grabe sa svojih krovova ili im je probio taj led u njihove primače u kojima se nimalo primarno ne osjećaju i prijatno zato što tu nema dina kako je Allah naredio zato što tu nema namaza zato što tu nema zikra nego ima piva usput vidim čovjeka sa francuskom kapom vjerovatno na džumaj krenuo što bi krajišnici kazali ali pitka onu pivu limenku. Vjerovatno da bolje može zastati pod mimberom. I nakon mu ništa nije jasno. A još do čume će popatati greha što može. Pa kako će Allah Đelešanuhu narod koji si Allahu Tebareke wa ta'ala i koji neće da robi Allahu Đelešanuhu koji nas je u najljepšem obliku stvorio šta je onda očekivati osim da Allah Tebareke wa ta'ala šalje kazne. Prije bio ibret, pouka. Kada se u nekoliko godina desi negdje neki zemljotres, to bi bila jutarnja i večernja tema ljudi. Ljudi bi govorili, nešto nije u redu, taj narod je morao nešto ružno uraditi. Sjećam se kao dječak, neki zemljotresa u Turskoj, pa su ljudi govorili, Ovo je vjerovatno zbog toga što oni abidične i tečne žene, pa i Allah kažnjava. A nije to, nego je zato što im sudi Ataturk, pasturski, koji je srušio hilafet i koji je odvojio vjeru od ljudi i zabranio vjeru u svakodnevnom životu. A ko ima pravo da sudi osim Allah te bareke ve taala? Kao što niko nema pravo da stvara. I zato Allah dželle šanu kaže: Kada bi oni izaziva ljude i džine da oni sačinu jednu mušicu pa na kraju kaže da to neće moći. A kada im ta mušica koju Allah stvorio, koja se hamad okom ne može vidjeti, nešto zgrabi ispred njih, ne mogu je prisiliti da to vrate. Ba upel balibu na tlu, slabije je onaj ko traži taj insan, pametnjaković, a slabije i taj, slaba je i ta mušica, koja sama sebe hana ne primječuje. Zato, draga moja braćo, Allah Đelešanu sada i u narednim periodima će slati još više kazni. Zbog čega? Zato što ljudi kažu da su školovani, da su pametni, da su moderni, da su bogati. Allah je kao prevaziđen. Vjera je staromodna. Islam je prevaziđen. Treba ići kod svijet ide, jeste. Jaume na kuli džehenneme helim teleti. Na dan kada džehennem progovori. I kada Allah Đelešanu kaže džehennemu helim teleti jesi li se napunio džahenneme? Misle ljude će biti gužda u džahennemu. Progovorit će džahennem. Hel min, min mezid? Pa će svi oni koji su slušali zdravka Čovića i hađiju Dinu Merlina i Budalu onoga koji pouke ne izvukao Bešlića Halida koji više ne vidi na jedno oko i onoga Nemuslimovića koji je popio više rakije nego Dodi To je ummet koji se priprema za jehennem ako se ne pokaju. Zato Allah te bareke wa ta'ala i otvaramo novu, novi serijal i novu temu u našem serijalu govoreći o takvalutu. A Allah Đelešanu hoće da odgoji ljude i znajte, draga tačko, ako hoćete sebi dobro, ako hoćete biti dobro, ako hoćete životini dobro, Ako hoćete ovome dunjaluku dobro, budite bogobojazni. Nemojte remetiti Allahov sistem na zemlji. Nemojte činiti nered na zemlji, jer znaj da svaki tvoj grije utječe na izazov kazne, a svako tvoje dobro djelo, inšallah, ide u prilog da se desi nešto dobro. I zato kada je bila pravda na zemlji, U vreme Omer ibn Abdul Aziza, to pravedno peto halife, kažu da su ljudi tako bili bogobojazni i tako iskreni i skromni, da je pšenica tako bila krupno zrno, kao danas zrno graha. Niko nije imao potrebu za zekatom, a danas sto hiljada bošnjaka se prijavlje na biro, traži da radi. Nema gdje da radi. Nema gdje da radi. Još malo će ljudi početi da budu željni kruha, ljeba ili somuna. Zato što, evo Rusija gori, a ona je treći izvoznik pšenice na svijetu. Evo već Egipat plaće šta će biti sa njenim žitom koje je davno nekada platila i preplatila. Pa zbog toga moramo biti bogobojazni. I zbog toga govorimo o bogobojaznosti. Ne može iza svakog čovjeka policajac stojati. Pogotovo ne ovi današnji koji su nemoralni. I koji ciganke ganjaju po istočnoj Bosni. A onda se okromena vjernike i onda gledaju kako će izmisliti nekog novog kabadahi u novim prostorima zavadi pa vladaj. Zato želimo, draga moja braća, da budemo bogobojasni. Da bi manje sultan posla imao, a sultan je pravedan, ne sudi kao što se to danas čini. Svaki musliman sa bradom, svaki musliman s vjerom, on je već sumnjiv, on je već opasan po nacionalnom sigurnost. I nije pošteno se dok ne dokaže. A drugi mogu da prodaju kamione i avione droge i narodi nacije. Oni su pošteni zato što stanju negdje kod telekoma, kod pošte blizu. La haula wa la kuvata illa billah. Ali mi znamo to tako mora biti. Jer Allahove vlije vole samo vjednici, a nevjednici i munafici. Oni misle da se nikada ova drama dunjalučka neće završiti i da sudnjega dana neće biti i da je džahennem i džennet iluzija. Ali vidjet ćemo, mi vidimo u džennet i džahennem više nego munatike koje vidimo pred sebom. I griješnike koji prko se svakodnevno Allahu tebara kevata ta'ala. Kaže Allah želešanuhu u suri Al-Araf al bedemi ili predio koji će biti na sudnjeme danu između ženeta i džahennama, gdje će doći ljudi podjednako s dobrim i lošim djelima. Molim vas lijepo, zamislite te vage na sudnjeme danu, koja će vagati loša i dobra djela i podjednako biti. Zato će Isa i Salatu Osram, a i drugi poslanici, tražiti jedni od drugih samo jedno dobro djelo. Pa će majka Mirjam i Saola majka kazati nepsi, nepsi, nek si, teško se meni danas, sine moj, ne smijem ja da ulazim u rizik, ne znam ja šta će sa mnom biti, pa ti ne smije ni to jedno dobro djelo dati.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 Znači sve što ovo danas vidimo, zbog čega zemljotres u Pakistanu, ko je to stao protiv Allahu i Elija, ko to pomaže Amerikance protiv Mujahida, protiv oni koji nisu rogonje, ni ljudošteni, nego oni koji hoće da uspostave red na zemlji. Otkud ti Amerikanac u Pakistanu? Šta ti tamo ima da tražiš? Ostavi muslimane na miru. Pa Allah šalje jasan znak. Otkud požari u Rusiji? Allah najbolje zna pravi ikmet ali Stalin je pobio 20 miliona muslimana. A ono kopile Putin želi da dokrajči milion muslimana u Čečeni. Pa Allah Đelešanuhu šalje svoju vojsku. Haj sad upotrebi atomsko oružje. Haj sad upotrebi svoju podvornicu. Ne možeš dunjalučku vatru da ugasiš. Noju jedan. Noju jedan. A kako bi onda mogao da se držiš u džahnemu? Pa to su pouke za pameću obdareni. Znači, ako ljudi budu vjerovali, ako jedan narod bude vjerovat takav i budu bogobojazni, lefetahna alihim berakati mine sema i od ardu. Otvorit ćemo im, veričete iz nebesa i zemlje. Bio sam u jednom pobožnom mjestu o kojem se ovih dana puno priča. Imaju interesa za njega i prijatelji i neprijatelji. Pa sam vidio blagodati. Vidio sam da ljudi pune frižidere imaju atomskog oružja, ali tako? Nije. Haubica koje će prodati Sjevernoj Koreji, kako su nas obtužili. Nego puni, puni su im zamrzivači pečuraka, gljiva koje Allah Želešanu daje. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Ako jedan narod, stanovnici jednog mjesta budu vjerovali, A u tom mjestu nema čovjeka koji se ubija na rate, nema duhanđi. A kamo li onda alkoholičara? A kamo li onda zinalučara? A kamo li onda drogiraša? A kamo li onda izdajnika? A kamo li onda munafika? A kamo li onda mušika? nego dovoljno je da samo kažeš Allahu Akbar, svako ostavlja svoj posao. Muškarci u džamija, žene, gledaju koja može da klanja, klanja koja ne može, zikri i svoju djecu odgaja i čuva svoj stil, oko ne možeš da vidiš muslimanki tamo, a li pupak i ostalo, što mi svaki dan gledamo na svojim čerkama, ženama, majkama i kažemo to je naša tradicija, To pederima pod kapu stati ne može. Oni su zbog tog razgoličavanja žene izgubili osjećaj, pa ne mogu ženu smisliti nikako. Traže sebi užitke u nečemu drugom. Allah je ubio kuda se odmešu. A i ovima koji su se razgoličili, kaže poslanik Ali Salatu Veseram, žena koja se namiriše izađe iz kuće Fahidna Hazanije, ona je zinalučkarka, obukla se miskinka, možda pokrivena, možda zarima, Ali ako stavi samo miris na sebe, ona treba da miriše svom čovjeku, a ne mahali. Ona se nije udala za pijacu, jer bi stavila onda cijelu na sebe, nego se udala za nekog hasu ili husu. Pa ako izađe samo na mirisana, pa ona je zinaučarka po jeziku poslanika, ali je sratu sram. A zamisli ona koja izađe i skromno se obukla. Ide Nena i sa njom lepa prena. Na Neni koba jagine kakva šanija. Umjesto kad bi logikom razmišljali, a mi ne smije u ovom slučaju logikom razmišljati, trebala bi Nena skiriti svoju šaniju i staviti na tu lepu prenu. Na tu ružnu kantu. Jer Nena više nikome nije zavodljiva. Njene vene su već ko popucala instalacija na, na zidu La haule ola kuvete illa billa. Kud je krenuo ovaj bosanski narod? Šta će biti sa njim ako se nam pokaje? I zato je Musa alaih salatu wasalam upozoravao narod koji je pokušao da prkosi Allahu Đerlešanu, a to je Benu Israil. Pa kaže Allah tebareke wa ta'ala u 127. majetu iste suri Kale Musa li kavmi istainu billahi wa spiru Inna l-arda lillahi yuritu a men ješao min ibadih وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ I kada Musa narodu svome kaže tražite pomoć od Allaha, ne od Evrope, ne od sihrbaza, ne od griješnika, ne od banke ove ili one, tražite pomoć od Allaha Đerlešanu, vasbiru i strpite se na tom putu. إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا min عِبَادِهِ مَنْ يَشَاءُ Zemlja pripada Allahu, Uvijek kada nešto imaš, nemoj reći ovo je moje. To je ono što poneseš Allahu Đelešanu. Od loših dobrih dijela, nego reci ovo je mulku nila, ovo pripada Allahu, Allah mene zadužio, ja sam nego halifa u pogledu ovoga i imetka. I znaj da je završica bogobojazima. Znači oni koji budu normalni, ne budu glupi. Oni će zavladati ovim svijetom dok glupi vladaju. Dok imamo ludi ljudi, evo vidimo šta imamo. I dok imamo ljudi ludi, evo vidimo šta brojimo. A kad budemo imali ljudi na bogobojazni, onda će i kod nas pšenica poput graha zrno biti. Dalje kaže Allah Tebarek, evo dala u 156. ajetu iste sure, واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسع كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون كاجي الله جل شانه Propiši nam na ovome svijetu dobro. Ljudi hoće je dobro, pa traži od Allaha dobro. Nije zabranjeno reći Rabbena atina fid dunja hasene. Wa fil ahirati hasene. Daj mi dobro gospodaru na ovome i na ovome svijetu. Vakina adaben nar. To često dovučimo. I sačuvaj nas od vatre. Ali ima oni koji kažu, o mir nasime i jakunu. Rabbena atina fit dunja oma lehu bin ahirati min halal. A ima ljudi koji kažu, gospodar, samo mi daj na ovome svijetu. A na ovome svijetu nikakva udjela neće imati. A vjerni kaže, ako već traži dunjaluka, onda traži dunjaluka, a traži i ahireta. I u ovome slučaju čov, ljudi traži od Allaha Đalašanu da im dadne dobro na ovome i na ovome svijetu. Inna hudna ilaj, jer se mi vraćamo tebi. Kale adabi usibu bihi men eša. Kaže Allah Đalašanu, moja kazna će kažnjavati onoga koga ja hoću. U rahmeti osija kulle šeji. A moja milost obuzima sve što ja hoću. Fese ektubuha lilladine jettekun. jettekun. I ona je propisana bogobojaznima. Šta je propisano bogobojaznima? Allahova milost. U osijat rahmeti ala kudi šeji. Allahova milost je prostrana. A na koga? Na one koji su. Koji su bogobojazni. U Tunez zekija i daju zekija, da mi danas dajemo porez. Dajemo porezovi koji žive na zapadu. Nije tamo PDV 17%. Nego je u Švedskoj 32% Skype, kako se nešto kaže. Uglavnom znam da je puno. وَالَّذِينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ I oni koji u naše ajete čvrsto vjeruju. Ko vjeruju Allah, u Allahove ajete čvrsto? Onaj koji je bogobojasan. Koji svaki moment zna da ga Allah prati. Koji svaku sekundu zna da je u rukama Allaha te bareke wa ta'ala. Neki dan ulazim u Sarajevo i vidim čovjeka kako leži i iz, iz, iz, izlazi duša iz njega. Udarilo ga auto. On se izvalio i prevalio, ali pilkaru koju je limenku kupio, ona stoji istravna. La haula ula kuvata ila bila. Tijelo da sladnje da mu dadnem pomoć. Jer ne znam njegov hal, vidi neki ljudi ga pumpaju, daju mu umjetno disanje. Kažem, subhanallah, ljudi misle da će umrijeti kada oni budu tijeli, i da će umjeti u situaciji kakvo i oni budu tijeli. Oma tedri nesu nada teksi bugada, a ne zna čovjek šta će sutra postići. To jeste šta će se sa njim sutra desiti. Oma tedri nesu bi eji ardin tamun i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umjeti. Pa kako onda da zna kada će umrijeti? To samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga nam Allah želešan svoje ljubavi kaže budite bogobojazni. Jer vi ne znate šta će sa vama biti. Vi ste poput rose koja svijetom hodi i ne zna niko od nas uopšte žive glave kući vratiti. Dalje kaže Allah te barek evo ta'ala وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ I kada ovdje neki rekoše zbog čega opominjete narod koji neće da u Allaha vjeruje i koga će Allah Đelešanu teškom kaznom kažnjavati i mučiti, oni odgovoriše, želimo da imamo opravdanje kod našeg gospodara, ne bi se oni pobojali, ne bi se oni pokajali. Znači, pored hala u kome živimo i vidimo ljude da hoće u džehennem, mi trebamo upatiti za kragnu, vidjeti su oni trijezni, znaju li usahati pare i kazati im ljudi, Pa ubijedite nas, ubijedite nas da smo mi ludi. Mi citiramo Allahu u knjigu, a šta vi citirate? Po čemu vi živite? Po nekoj objavi morate živiti. Imaju dvije objave. Ima Al-Furqan, ima Kur'an koji rastavlja istinu od laži. Ima šeitanski Kur'an. Samo migne zdravko čolić odmah mu dođu. Samo migne nekakva vlahinja koja je bodrila srpski narod čitav rat i dođe u krajinu i pokupi milion za 3-4 dana i zakupi na stotine hiljada bosanskih budala, opere im i mozak i novčanik i ode lijepo da pije s vasima tamo i kaže to su balije. A balija može da bide onaj, onaj koji je glup, zato su nam i dali to ime. A može da bide onaj koji je pomokren od bale je bulu, Jer bul u arapskom jeziku znači mokrenje. Pa nisu oni nas nazvali zbog toga i dali nam, dali nam neki lijepe pite. Ja pitam jednog muslimana, ko ti je dao nadimak međnun? Znaš li da to znači? Kaže, ne znam. A on ima pizzeriju tamo negdje kod Gračanice. Pa kaže, moje komšije, pa znaš i budalo to znači budala. Pa znam, kaže, da Srbi neće drugo ništa dati. Osim da budeš budala, i da se sa budalom mogu igrati, smijavati i 11 genocida na njim izvršavati. Dalje kaže Allah te barek je ta'ala opisujući one koji slabo ovaj emanet uzmu koga je Allah te barek je ta'ala postavio. Pa kaže uzvišeno što 169. ajetu فَحَلَتَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ وَوَرِثُوا الْكِتَابَ يُؤْخَذُونَ عَرَضَ هَدِ الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفِرُ لَنَا وَيَأْتُهُمْ عَرَضًا مِثْلُهُ يُؤْخَذُهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Kaže Allah te bareke wa ta'ala nisu naslijedili zli potomci koji su naslijedili knjigu uzeli su od ovoga, od ove knjige šta su htjeli, najniže stvari i govorili su u Jekulune sa bit će nama oprešteno, kao što bošnjaci kažu, Allah će oprostiti, a mi na more moramo ići i pivu piti, jer mi ne možemo drugačije ovu žeć podnijeti. Da im se opet radne prilika, opet bi samo jedan dio knjige uzimali, a dali su davno obećanje Allahu Đalešanuhu, Allah je kulu ala Allahi illa l'haq, da neće Allahu Đalešanuhu govoriti osim istinu, to jeste, da će čitavu knjigu uzeti. Od danas ma fi dobra su je proučavali, znali su oni šta u ovoj knjigi ima. Od daru ahiratu hajru ili ledine je ali ona kuća, ne ona tamo što je vidimo s prozora, ili ova u kojoj se mi nalazimo, ili peta ili deseta, oni daru ahirati hajru ili ledine je takun, kuća je dobra i najbolja za bogobojazne. Lilladina yattaqun afala ta'qilun za one koji su bogobojazni, hoćete li pameti doći, kaže Allah tabarak evo ta'ala, a u 181. ajetu iste sure, anahu, kaže Allah Đelešanu, وَيْتَقَهْنَا الْجَبَلَ فَوْكَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّتُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ خُدُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَةٍ وَاتْخُرُوا مَا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Kaže, kada smo iznad njih brdo podigli, on se prikazao kao oblak Mislili su da će se na njih spustiti. Prihvatite, kaže uzvišeni, odlučno ono što smo vam naredili. I slijedite ono što je u njemu, ako ste bogobojazni. Inna ledine takav idha mesam ta'ifum mine šeibani tadakeru, fa idha hum mobusirun. I zadnji ajet iz sure Al-A'raf, kaže Allah tebareke wa ta'ala, zaista, oni koji su bogobojazni. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون kada i dodine šeitan ili skupina šeitana kada pokuša da neki lopovluk sa njima obavi fadekeru oni se prisjete fadekeru fa idaham obsirun oni odmah znaju šeitanske spletke i oni su al mubsirun oni su mubsirun oni su oni koji daleko i dugo vide ne daju lako šeitanu da im priđe i zato bogobojazan čovjek nema plavo problema sa iblisom. Samo mu kaže A'udhu billahi mine šeitanir rađim Utječem se Allahu od prokletog šeitana. A slabog vjernika šeitan uhajmi. Stavi mu hajani udicu. Sveže ga ko noja i voda ga gdje on hoće. Zar niste vidjeli kako čuko izvede svog čuku na dvije, na dvije noge i voda ga taj čuko put god on hoće. Gdje on hoće da pozdravi kakvo drvo, mora ovaj čuko na dvije noge da stoji i da sačeka i da gleda njegov cirkus. La haula wala kuvata illa billa i dalje čovjek kaže da je stvoren ti ahseni takvim, da je stvoren na njegovom obliku, a kulu kao li hada ostavila li oleku, ostavila إنه هو الغفور rahim, وآخر دعوانا الحمد لله رب alamin. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد prelazimo na suru Al-Anfal, plijen, ratni plijen. Ovo je ekonomija kada bi muslimani znali. Mi ne otimamo, ni ne, ne pljaškamo. Ne mora niko kad mu prođemo kroz kuću govoriti sačuvaj me toga ili sačuvaj me onoga. Mi muslimani nismo hajduci. Mi muslimani živimo ponosno, umiremo ponosno i bit ćemo proživljeni ponosno i živjet ćemo u džennetu ponosno. Otvara Allah tabareke wa ta'ala ovu prelijepu suru koja objašnjava kodeks ratovanja i kaže svima onima koji nas što špioniraju da mi nismo opasni. Mi smo Allahova vojska, mi smo Hizbullah iz Kur'ana, ne iz Libana. Mi smo Allahova vojska iz Kur'ana, Nama ako Allah kaže stani tu, mi moramo stati. Ako nam Allah kaže kreni naprijed, mi ćemo taj korak napraviti. I ne može nas nikom mobilizirati osim Allah Đerlešanu i njegov poslanik. A ne treba niko za nas da šalje vojnu policiju da bi nas mobilizirao. Mi smo muslimani koji ćemo braniti dok živimo i dok nas srca kucaju Svoji imetak i svoju čast i svoju krv pa poželi da nas ispita, nek nas proba, a mi nikoga ne izazivamo, nego svojom vjerom živimo i hoćemo da drugima pokažemo šta je din, da ovo nije din, ovo više nije lupenica, da je može razbiti kogod hoće i glina, od kakve god hoće, kakvu god bi od da naprije, ovo je vjera za koju mi živimo i sad joj se ponosimo i ne bi je ni za šta dali. Glava ide, a vjera ne ide. Pa ko ne bi poželio takvog vojnika? I to su jedino ljudine i normalni ljudi, a ostali moraju dokazati da si to. Kaže Allah tebareke wa ta'ala, bismillah rahman rahim, jes'alunike anil enfal, kulil enfalu lillahi wal rasul, fattaku allaha wa aslihu date bejnikum, wa afiru allaha wal rasula in kuntum mu'minin. Pitaju te o ratnom plijenu, reci, plijen pripada Allahu i njegovom poslaniku, Zato se bojte Allaha Đelešanuhu. Zamislite da nema bogobojaznosti. Muslimani nešto zarobe. Bude puno ratnog plijena. I odmah glave tu izgube oko ti krava, ovaca, koza, traktora, golfova, žetalica i ostalo. Ne, ne, ne, ne. Muslimani su bogobojazni. Musliman je ukrao samo jedan ogrtač, pa ga hvali ashabi Allahova poslanika. Kažu, kane šeđa'a. وَمَاتَ عَلَى ذَلِكْ Bio je hrabar i odvažan i poginuo je zbog Islama. Kaže poslanik Ali Salatu Aslam, ne, ne, ne, ne, ja njega vidim u vatri. Jer je on sakrio ogrtač, ogrtač, čaša nekakav, poljavom se umotao. I zbog toga u Čehetnem otišao. A šta misliš onda jugu ukrasti? Ili ukrasti nešto više od toga? To muslimanu ne dolikuje. I zato nas Allah žele šanovi kada je dunjaluk u pitanju. Kaže, halo, halo, da vidimo jeste bogobojazni, trpate šta u džepove. Kome pripada plijen? Jes elune kanin elfal, kulin elfalu lillahi vol rasul. Plijen pripada Allahu i njegovom poslaniku. Prvo da vidimo petina tamo da se odvoji. A onda ostalo, imaju prioriteti. Oslihu date vidikom, popravite vaše stanje. I mi pozivamo druge i sebi kažemo, evo vam kod, kogod ne radi na ujedinjenju muslimana. I ko god pravi tabore, i ko nije spreman da sjede sa muslimanima, znajte da će zalutati kad tad. U njemu nema nekog posebnog hajra. Možda je teologu dati u momentima puno informacija. Ali će stati i boriti se protiv ove vjere kad tad. Zato što ehli sunne vol džema'a, A nadam se da smo mi inša Allah od ehli sunneta u džama'a. Naproti, mi smo u to ubjeđeni su. Arhamun nas ili nas. Mi smo najmilostiviji prema ljudima. Imamo snage da sjednemo sa ehlu kitabijama. Imamo snage da sjednemo sa amerikancima da im kažemo primite islam. Ili džiziju. Ili znajte, evo vidite da ne možete gaćanje u pa papučama zavladati. Pa to je svakome jasno kao dan. Koga Allah pomogne. Nikoga poraziti ne može. To su riječi Allaha te barake od ta'ala. Pa zbog toga, draga moja braćo, mi muslimani moramo biti ti koji mire i popravljaju stanje. A šta to znači? Ako toga nema, onda nismo pokorni Allahu i njegovom poslaniku i nismo mu'mini. Jer Allah Đelešanovo sve nabraja. Kaže u aslihu da tebe i nikom. I popravite stanje među vama. U abiju Allah u rasul. I pokorite se Allahu i njegovom poslaniku. In kuntum mu'minim. Ako ste mu'mini, drugim redom, niste mu'mini. Ako se ne pokoravate Allahu i njegovom poslaniku, ako ne, pokora, ako ne popravljate stanje među muslimanima, ako ne dijelite plijen kako je Allah zapovidio, ako se Allaha te bareke o ta'ala ne bojite. I zadnji ajet za danas, kaže Allah te bareke o ta'ala u 25. ajetu, ajetu pozorenja svima nama. On se navezuje na ovaj ajet malo prije. Kaže Allah te bareke o ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ I bojte se smutnje i nereda, koji neće pogoditi samo one koji zazivaju nered. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ I znajte da Allah žestoko kažnjava. Draga moja braća, smutnja je gora od ubijanja. Al fitne tu je šetu min al qatl. Laganje, petljanje, napuhivanje situacije je gore od ubijanja, to Kur'an kaže. I zato teško se svakom onome ko gibeti, ko ne mimeti, ko zavađa muslimane, ko laže na kvadrat, ko se hrani informacijama, ko se raduje ako se muslimanu nešto desi, ko nestane rame uz rame uz muslimana, teško se tako, to je pravi smutljivac, to je pravi fitneđija. Allah Đelešanu kaže, وَاتَّكُوا فِتْنَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ I bojte se smutni. Znači, svako od nas može da bude muslihovac ili smutljivac. Može da bude onaj koji popravlja, pa pitaj sebe u kojem si taboru. Ili si onaj koji fitnu činiš, ako si sprema da sjede sa svakim muslimanom. I da mu kažeš lijep nasihat. Ako je u zabludja ti mašala specijalista, pa liječi ga živ bio što bježiš. Zamisli da specijaliste bježe od, da doktori, doceji, hirurzi, da bježe od bolesni ljudi koji čekaju na operacije, koji čekaju na liječenje, pa nastala bi epidemija na zemlji. Nego oni moraju dati zakljetvu, a to nije din. To može biti humana stvar, to može biti od dina ako to radimo bismila, liječimo ljude bismila. A šta mislite kakvu onda moraju dati zakletvu islamski naučnjaci, Oni koji kažu da imaju napismena su pametni. Oni ne bi smjeli da spavaju ili kao nuhare i sram. Oni bi morali da vide gdje god imaju dva muslimana da nisu u dobrim odnosima. Da im je to priče nego da zabili svoju ženu. I svoje dijete. Jer on je plaćen da govori u ima Allaha Đerlešanuhu. U njega je neko ulagao godinama i trošio nečije pare. Da bi popravljao stanje među ljudima. A ne moraš mi svaki dan govoriti da si pametan i okačiš na zidu. Pokaži u dijelima da si pametan, a pametan je onaj koji želi svakom dobro.